Eh, turi ku munsi wa gatatu igenekerezo ya cumi na kabiri nzero umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri amahoro na kaze inshuti namwe bakunzi mubandanya mukurikira ibiganiro bya Radio isanganiro mu makuru avuga kuri uno mutaga umukuru w'igihugu arafise ububasha bwo guhagarika cyane gufuta itegeko ry'umushikiranganji biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu murano makuru mu bijanye n'ivyo murakurikira umwihwezo w'umushingwamanza Salvatore Minani zimwe zimwe mu nyubako za kaminuza y'u Burundi zirangwamo isuku rike izindi zirashaje ivyo rero bigatuma hamwe hamwe batakihigira ni mu gihe kaminuza y'u Burundi nk'izindi nzego z'igihugu ironka ku mwaka ku mwaka mu mafaranga leta ikoresha uburyo bwo kwitunganya muri ibi na biri hiriya tubafitiye na bucana yandi y'imvugire mesha uno munsi ikaba yagira ku bijyanye n'uko ijambo ry'imana nubwo bisanzwe bizwi ko rikoreshwa mu kwigisha ibyiza ngo riranashobora gukoreshwa mu gutuma abantu bakoresha amajyamba bibugwa amakuru sayo gusa na yandi jahome hakizimana n'ijeni ngenda yabashikiriza ku bw'uruganda rwa radiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma ndiko mfashwa na serafine hakizimana sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro kaza mu idonido makuru tugiye guhera mu gisata c'intwaro umukuru w'igihugu arafise ububasha bwo guhagarika canke gufuta itegeko ry'umushikiranganje biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu n'umwihwezo w'umushingwamanza Salvatore Minani inyuma yaho umukuru w'igihugu atangarije ko akavuga ati iki kintu kizogenda uku iki nacyo kizogenda kuriya ni nk'uko mbere ashobora no gukuraho iyo dekere wenyine kuko niwe aba yarayishyizeho ibwizo nshingiro rero riravuga neza ibitegezo kuja gushigwaho n'itegeko um, mu ngingo y'ijana na mirongo itandatu na kane bakabidondagura hanyuma bakagira bati ibisigaye si ibitegerezwa gushyirwaho n'itegeko urwego nshingwantwaro ruba rufise ubwo burenganzira bwo kubishyiraho umukuru w'igihugu murazi yuko ari wasinya ku mategeko kugira ngo atangure kuja mu ngiro icyo twita la promulgation d'une loi uh, kugira dushike kw'iyo ntambwe ya promulgation canke gutera igikumu ku itegeko kugira ritangure gukora haba habaye ibintu byinshi cyane iyo hageze no kurihindura kugira ngo ibihe tugezemo bihurira n'iryo tegeko inzira ni yindi nyine eh, umushyikiranganje arashobora gushyiraho nawe inodonanse kuvuga ingingo y'umushyikiranganje cyangwa itegeko nshyikiranganje ariko birumvikana cyane yuko iyo umushyikiranganje afashe ingingo inyuranye n'amategeko ntacyo buza yuko umukuru w'igihugu ayihagarika umukuru w'igihugu arafise abahanuzi arafise abahanuzi mu by'amategeko arafise abahanuzi no mu bindi byinshi kuko umukuru w'igihugu urumva ko ajejwe byinshi cyane mu rwego rumwe rumwe rwose arafise abahanuzi bishyitse akihenda mu kirundi bavuga bati wasinye ntiwasinyura ari ingingo nyine yafashe arashobora gufata iyindi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura buragabisha biyunguruza n'amaguru batubahiriza guca mu twateguwe hagati mu gisagara ca bujumbura commissaire de police Jimmy Hatungimana aramutse Gwego asigura ko batubahirije izo ngingo batangishwa amahadabu kugira ngo bikunde bibaje mu mutwe nubwo bundi ibihanatari byo byo gushira imbere atanga karorero ku batubahiriza ikiraro co hejuru kiri kwibarabara gitiriwe Prona n'abaho nyanga amashugwe tumukurikire kijya kiraro cyakozwe n'amafaranga menshi cyane gose kandi kiri mu bintu bishariza n'igisagara ariko uno munsi turiko turabona abantu bamwe kugira ngo bahace ni nk'uko menga babafashe ku nguvu ariko burya turaba turiko turabarinda amasanganya na cyane cyane ko harya imodoka zamaze haca zifise umuvuduko muniniya rero nimvira ko abantu boza bariyiga bakamenya ibigezweho tukabikoresha uko nyene ejo naho aho bukera turashaka kuronka amabarabara aca hejuru ubu twahisemwo guhana imyaka yose dukwama dutera amashugwe nicyo gituma rero eh, abantu barakwiye kwiga kugendereza ibihe kuko ibihe tugezemo nibyo gushariza igisagara none tuza turashariza igisagara abana nabo babicamwo uteye amashugwe uno munsi ejo bakayahonyanga ni nk'uko uzoba uri korakorera ubusa tubandaniza no makuru yacu mu gisata cy'inyubako rusangi inyubako za kaminuza y'u Burundi zimwe zimwe zirangwamwe isukurike izindi zirashaje nko mu kigo ca kaminuza cikiriri hari amwe mu masomero ubu batacigiramwo kubera gusaza mu kigo cyo kaminuza nyene cyo mu Kamenge naho uburiro bw'abanyeshuri busanzwe bukozwe n'ibiyo igice cyo hasi uruhande runini vyaramenetse n'inkuru tubaza ridiga himbare inzu y'uburiro y'abanyeshuri mu kigo cyo mu kamenge wihagaze inyuma ubona ibisigarira by'ibiyo byahora ko buryo ata muntu yovuga ko yihikije mu gufungura kuko mu kwinjira bitosaba kurinda guca mu rugi saho gusa aho abanyeshuri biga naho n'aho impome biboneka ko zikomeye ikibagiwe cyo ni irangi riri hejuru riza n'iryatanguye kudimangana aha twavuga intebe muri iyo nyubako nyene zaramaze kuvunagurika mu nzu z'uburaro naho nk'arara abigeme nk'uko twabyiboneye aho mu kamenge nyene n'ubwo biboneka ko isuku rikorwa koko mu tuzu twasugumweho impome z'inzu zarahinduye isura n'ubwo biruka ariko igice cegereye ahari inzu yo gusomeramwo ibitabo y'abanyamerika bita American kona harangwa isuku ridasanzwe aho mbere hateye n'amashugwe hateye gomwe kuraba mu kigo c'ikiriri naho nyene ibintu biruko inzu y'uburaro uburaro bw'abanyeshure uhabona ubwoko butandukanye bw'impuzu ku madirisha zimwe zimwe ziboneka ko zanikiwe izindi nazo zahindutse amarido ku gukinga izuba n'imvura kubera ibiyo naho nyene vyamenetse iyo nzu igeretse ko agashika gatatu munsi yayo biboneka ko bahoze bahigira tukiri muri ico gisata c'inyubako nyene kaminuza y'u Burundi nk'izindi nzego z'igihugu iraronka ku mwaka ku mwaka mu mafaranga leta ikoresha uburyo bwo kubaho iruhande y'ubwo hari gisata gitwagwa mu buyobozi bwa kaminuza cegeranya uburyo buvuye mu mazu apanzwe n'ibindi ayo mafaranga kaminuza y'u Burundi yagenewe harimo nayo gusubiramo inyubako zayo zigeramiwe Mireye Kanyange dufatiye ku mwaka turimo wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushiri wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri amafaranga yo gusubiramo inyubako za kaminuza y'u Burundi arenga miliyoni mirongo itatu n'icenda z'amafaranga y'amarundi mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushiri wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe yarenga gato imiliyoni zitandatu mu gihe mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda ushiriwe bibiri na mirongo ibiri yangana ni miliyoni cumi n'umunani z'amafaranga marundi muri rusange mu mafaranga leta ikoresha uno mwaka kaminuza y'u Burundi yahawe biciye mu bushikiranganje bw'indero ibahasha yo gutunganya abakozi n'akazi irenga gato imiliyaridi mirongo ibiri na zitandatu z'amafaranga y'amarundi ariko rero iyo kaminuza isanzwe ifise igisata kiraba ubuzima bw'iyo kaminuza Régie des œuvres Universitaire mu gifaransa ico gisata naco kikaba gifise inzego zikirongoye uburyo bundi bukava mu gupangisha amazu asanzwe yegukira kaminuza y’u Burundi. Mireye Kanyange muri ico gisata nyene zimwe mu nyubakwa za kaminuza y'u Burundi ziri hanze y'ibigo byazo zirashaje inyubako bagenzi bacu bagendeye muri zone ya bwiza na rohero kuri uyu wa gatatu zirangurirwamo zirangurirwamo imirimo izindi nazo bikaboneka ko zitagikoregwamo mugenzi wacu Jean Dodier akoze yagendeye zimwe muri zo nyubako arutegura inkuru ikurikira inyubakwa za kaminuza Burundi ziri hanze y'ibigo vyazo twagendeye ziri mu migwi ibiri mikuru izirangurirwamwo imirimo hamwe n'izo kubamwo mu imirimo twaciye ahakorerwa ibikoresho bitandukanye vya kaminuza service des ateliers mu gifaransa kwibarabara ryitiriwe abanyagihugu b'abarundi boulevard du peuple murundi muri zone ya bwiza iyo nyubakwa biboneka ko ishaje amakuru ava ngaho amenyesha ko ubu hakoregwa ibikoresho ibikoresho vya kaminuza vyonyene muri ico kibanza harimo urushengero hamwe na garage bisanzwe bikoteye kaminuza nk'uko amakuru twahakuye abimenyesha twagendeye no muri zone ya Rohero ahari akabare kahoze kazwi ku izina rya Cercle Universitaire ubu bita kwa Gerare akabare biboneka ko kari mu bwifashe neza muri kino gihe kwibarabara gitiriwe umugambwe Iprona hari nyubakwa biboneka kwiheruka gusanurwa ubikoreramwo ishirahamwe tuvuye ngaho twaciye haramazu abamwo abantu ari muri zone ya Rohero musi y'ikigo cyo kumutanga kwibarabara gitiriwe UNESCO izo nzu zikaba ziboneka ko zifashwe mu buryo budashemeye zimwe muri izo nzu zirapanzwe izindi biboneka ko zigaragara iby'ubwigwa n'ibyatsi byameze imbere yazo ya ya ya ya muntu utumvira igisanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri ku gihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota mirongo itatu n'umunani muri studio za radio ya isanganiro tubandanirize ano makuru mu gisata ca politike bamwe mu barongoye imigambwe yemewe n'amategeko babona ko gukorera mu runani hari bikenewe nko kubona canye kuvuga rumwe iyo hageze inyungu z'igihugu no mu makungu no gukurikiza kumwe amategeko kuri bose babishikirije kuri uyu wa kabiri babishikirije kuri uyu wa kabiri mu ruganda rwatunganijwe n'ihwaniro ry'imigambwe yemewe n'amategeko FDP bwo bwo kubahimiriza ngo bakorere hamwe mu runani umuhinga yatanze icigwa agahamagarira abanyamigambwe kurengera ingorane z'akahise bubake kazoza k'igihugu Arthur Kavabushi abo baserukira imigambi yemewe n'amategeko ihurikiye mu ihwaniro ry'imigambwe babona ko kugira uko gukorera mu runani bikunde hari byo bategerezwa kurengera ku neza y'igihugu ku bwa Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu ngo ibijyanye n'inyungu z'igihugu mu makungu bikwiye kuvuganwa ko n'imigambwe yose hama bikaba ntakogwako nk'umufaransa tamwami ariho bafise uko demokarasi bayumva mugabo minsi yose ugasanga hageze les relations extérieures les intérêts de la France à l'extérieur de la France hatwaye uri à gauche canke hatwara uri à droite hari ikintu baguma basangira none twe aha twategeza umwe twicaye ngaha reka twumvikane abashigikiye abashigikiye abashigikiye tuhe tudefinise les intérêts du Burundi à l'extérieur umugambwe w'ubasendedete de pouvoir ejo uzobuwundi tuzokwame tucubahiriza uwatanze ikigwa pati Bapatiri Done Nibizi avuga ko mu ihwaniro ry'imigambwe bofasha kugira ngo ibyo bintu bidakogwa ko bitogwe nayo kubw'umushingamateka Claver ico yitungiye yaserukiye umugambwe senere ngo ubwo runani bwoshoboka mu gihe habayeho kubahirizwa kumwe amategeko mu migambwe vyerekeye sinergie entre parti politique burya imigambwe cyo kimwe hakaba ari respect de liberté politique uwatanze icigwa akaba ahamagarira abo banyamigambwe kurengera ingorane z'akahise bakubaka kazoza k'igihugu Hugo. Arthur Kavabushi mu gisata cyo gutoranya amakori umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutoranya amakori Obeyera amenyesha ko ikigarongo ikigiye gushira imbere muri uno mwaka utanguye ugushika kure begera abatanga koli Jean Claude Manirakiza yabashikirije mu ntara ya Gitega igihe yariko arasozera urugendo yagize mu ntara zitandukanye araba ko uko abakozi ba Obeyera bakora n'ingorane bafise tega amatwi Jean Claude Manirakiza aramusa Obeyera kuri micro ya Fidel Dan Antoine Sabimana duhejeje igice cya mbere cy'urugendo twashoboye kudushikana mu kayanza ingozi muyinga cyanguzo ruyigi no ngaha kandi twibaza ko umwanya utukundiye tuzogira ikindi gice cyahasigaye aho hose rero twaronsa akaryo ko kwibonera abakozi ingene bari ku kivi uburyo babayeho n'ingene bakora cyane cyane kugira abashobore gufasha abatanga mwimbu bashobore kwakirwa neza noneho ikigo gishobore eh, kwegeranya amatagisi n'amakori n'indi myimbu ku ruhande dushobora gufasha igihugu twaronsa akaryo bwa kabiri ko kubona ah, ibyo biba bibagoye si binini cyane ntibigoye tuvuganye tubandanirize ano makuru yacu mu ntara ya ngozi aho shingiro rya ngozi ya kane n'ayandi mazu eka n'imirima bigeramiwe n'igihomoka kinini cyane kiri ruhande y'izo nyubakwa mu gisagara cya ngozi abigisha bo kuri iryo shuri bavuga kuretse kwico kwica kimanga atagikozo gishobora guhitana inyubakwa ngo kiranageramiye abanyeshuri bakinira iruhande mu kigo kijeje gukwingira ibidukikije obepeye no mu ntwari ngozi bakavuga kwico kibazo bakizi ko bariko baragikurikirana bariko baragikurikirana ingozi twakura Apollinaire Muzagara Ico gihomoka kiva hagati kwibarabara rya kaburimbi ry'igitega gushika mu mwonga wa camugani hagati y'ikirimba cy’umukuru w'igihugu naho bita rompo y'irya gitega kubera kiguma kibomoka caguka uko imvura iguye amazu y'ishure rya ngozi ya kane hamwe n'ikigo cita ya k'abana oidebe birageramiwe hari kandi mu myonga eka no ku mutumba wa camugani aho imivo ica imirima y'ibigori ibitoki ibiharage n'ibindi kiguma conona abigisha bangozi ya kane bakagira amakenga ko n'abana bahakinira bashobora kuhagirira ingorane urongoye ikigo obepeye reka n'abajeje intwaro muri iyo ntara nta byinshi bavuga kiretse ko icyo kibazo bakizi kandi bariko baraba ingene cotorerwa umuti ico kimanga kiri mu bindi birenga cumi bibangamiye abantu n'ibintu aho ingozi ngozi ponari muzagara radiyo isanganiro vuga undemeshe ijambo ry'imana bisanzwe bizwi ko rikoreshwa mu kwigisha ibyiza ariko ngo rirashobora no gukoreshwa mu gutuma abantu bakoresha amajyamba b'ibugwanko disimase ndayikengurukiye umushakashatsi mu bijyanye no kubumbatira amahoro asigura ko ibyo biba mu gihe abo basiguye iryo jambo ry'imana baba bisunze amajambo ari mu bitabo byeranda mu kwerekana ko abandi badasangiye ibyiyumviro bakora ibitari byo ibyo rero ngo kenshi bituma abayoboke cyangwa bumviriza batahura ijambo ry'imana ukutariko ido n'ido na oronera muco abakirisu canke abayisilamu ngo barashobora gukoresha ijambo ry'imana ariko bakari insiguro canke intumbero baba bashaka ko nk'igihe ijambo ry'imana riba rikoreshejwe mu gucanishamwe abantu dismas ndayikengurukiye umushakashatsi mu bijanye no kubumbatira amahoro asigura ko kenshi intumbero aba ari uguhamagarira abayoboke kwanka abo badasangiye ibi vyumviro burya mu bihugu vyacu nk'uburundi aho usanga abanyagihugu benshi bizera imana byaribonekeje yuko aba abanyepolitike canke indongozi zitandukanye iyo zitwaje ivy'imana biratuma izo bavuga bigira ingufu abatwumva two dukoresha amajambo bakaca bumva yuko wa wundi turiho tuvuga nabi twisunze amajambo ahezagiye cyangwa amajambo matagatifu ni umuntu mubi ni umuntu yankwa n'imana umuntu nawe yankwa n'imana wumva yuko n'umuntu asanzwe yo mwana wumva baca bamufata nk'igicibwa imbere y'imana rero nk'umuntu akugize igicibwa imbere y'imana biramworohera cyane rwose yuko nawe ashobora kukugirira nabi muri ico gihe mu ijambo ry'imana ngo riratuma abaryumviriza bashobora gukoresha amajambo abibugwanko ukumva nk'umuntu arafashe ko aba n'abana bicangazi bakabikoresha bisunze ibivugwa muri bibiliya y'abakirisu ah, bagomba kwerekana ko wewe mutahuje kuri iki cyangwa ikiriya ni ukuvuga ntukiri mu ruhongore rw'abandi bana umwana w'icangazi murumva yuko tuba dutangwe gukura akagahuzu umuntu atari uko koko ari umwana w'icangazi nk'uko babivuga ariko kubera hibonekeje yuko ari ikintu atahurije ko cyangwa batahurije ko nabo bamwita umwana w'icangazi uwo mushakashatsi hamagarira abasigura ijambo ry'imana kwirinda kwikika inyuma yaryo mu gushikiriza amajambo abibugwanko canke gucanisha nk'abantu ngo kuko abaryumva batamenya ukuri aho guhagaze tuhamagarira abantu baba Ah, mu ry'imana mu mashengero yose atandukanye canke abahabwa akanya ko kuvuga mu mashengero atandukanye ko buraba ntibaze barikika inyuma y'ijambo ry'imana ah, ngo bavuge nabi abo badahuje ivyiyumviro kubera bituma ubwa mbere iryo jambo ry'imana ritahurwa ukutariko nabo barongoye ubwa kabiri bituma abayoboke babo bumva kumengo ivyo bivuzwe byahumetswe canke byasunitswe nico bemera ko ari imana ukazusanga mu kuyoboka gukora ivyo bivuzwe umuntu ntiyumva kumenga akayoboka umupasitori canke umupati canke umushehe yabivuze ariko yumva kumengo ariko arakwirikiza icagezo n'imana icyahumetswe n'imana disimasi ndayikengurukiye abona ko abigisha ijambo ry'imana baba baronse nyabuna akaryo ko kwigisha abantu gusubiza hamwe no kwigisha kumbatira umutekano mu gihugu Ornella Muco n'umuhinga murakenuye nino kuri yo bucana yandi dusozereye kwa no makuru mwakoze kuyatega abiri yakoze Servine Hakizimana yafashije muhinga bw'ivyuma Jerome Hakizimana nariko ndabashikiriza ndabikebanuye mugira aho mubahwe nagahindukira